alaikum. Velikom, selam, poziv dolazi iz... Evo, iz Tarčina trenutno. Dala nagrade najboljom nagradom i šeha i vas. Postavio jedno pitanje e, u vezi sutrašnjeg petog e, maja, pa je tamo napisano e, veće Kur'ana kao eto valjda odabrana ta jedna noć neko je napisao i još što se te slike evo Da, imate li vi komentar svoj u pogledu, u pogledu eto, ja plakata koji ste vidjeli? Ja sam tu sliku o, prevrnuo, ovaj, ovamo, recimo, i sjećam se dok sam bio još kod djete, a sad imam prilično solidno godina, 40 i neku, i moj djedola rahmetile, e, dok je e, učio Kuran, učio je svaku večer i svaku jutro, ovaj, zakšam namaza i kad, mu se, kad je nalazio, nije odabirao tu noć. E, to je moj komentar. Da ne bude noć Kur'ana jedna u 365 noći, jel? <laughs> E, e, tako, da u toku godine. Da šest nešto malo, malo prokomentarići oko toga. U svakom slučaju mi ćemo e, reći ono što je islamski stav, e, naravno ne vrijeđajući bilo čija osjećanja. E, i ono što je u kontekstu toga. Allah da vas nagradi na javljanju. Salamu alaikum. Znači, vezano za plakatiranje, za pozivanje na jednu noć Kur'ana gdje uči pet hafiza, kako, kako komentarišete to, odnosno, da li su se E, slični, e, slični skupovi organizovali u vrijeme prve generacije ashaba, ridvanullah, alihim, Allahog resula, poslanika, sallallahu alihi veselnem, da li se na takav način i nakon smrti poslanika u vrijeme e, tabina, tabiju tabina, o, da li su se organ, organizovali takvi skupovi da se proglasi jedna noć kao noć Kur'ana i onda da se okupe ljudi koji poznaju Allahovu knjigu na pamet. Na šta nam možete reći u kontekstu toga? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ono što nema sumnje je, je da je Allahov govor govor koji je lijek srcima vjernika i da vjernici vole Allahov govor i da ga uče i proučavaju isprem istinske ljubavi je jačine imana čovjek se toliko druži sa Kur'an i Kerimom osobina prvih generacija sprem Kur'an i Kerima je bila takva da su Allahov riječ učili razumijevali i po njoj radili. To je ono što je glavna karakteristika odabrani i iskreni da tragaju da Allahova riječ upravo mijenja njihovo stanje u dubinu njihovih srca i da bude lijekom i da njihova dijela i život postanu u skladu sa Kur'an i Kerimom. Da su učili Kur'an najčešće u 15 dana, a neki u 7, a neki su još bili uporni da su čak učili Kur'an i u tri dana da bi ali se to selam rekao nemoj tražiti manje od toga kako ne bi čovjek bio nehatan prema da uzme možda sebi više nego što je u mogućnosti ali je činjenica da su prvi ashabi ridvanullah i talalihim družili se sa Kur'anom proučavali i učili jedne od drugih ovdje ono što bi želio istaknuti jeste velika nemarnost običnog muslimana spram izučavanja i proučavanja Kur'ana Kerima da mnogi nauče harfove pa ostave i ostave Kur'an i ne druže se, zaborave Kur'an, nemaju naviku da se svakodnevno druže u halkama Kur'ana u Allahovim kućama. Nakon sabaskog namaza, bejne salat il magribi val iša između akšama i jacije, da trakamo za onima koje je Đelešenu dao znanje po pitanju učenja Allahova govora, da se na takav način oživi ispravan odnos prema Kur'an i Kerimu. Mi smo primijetili plakatiranje po gradu, Sarajevu kad je u pitanju e, skupina učača koji na određen način žele da potaknu i okupe skupinu da da bi čuli učenja Allahova govora. To nekako nas posjeća na neispravan odnos da u jednoj noći znači posvetimo posebnu pažnju a onda posle zapostavljamo ali molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sve vrati Kur'anu učenju, proučavanju Kur'ana pa da postanemo od onih koji će inša Allah u toj knjizi dati njeno mjesto u svakom slučaju znači okupljanje učenja Kur'ana u Allahovim kućama je mjesto istinsko i najpreće, a onda halke Kur'ana i slično trebaju biti predmet i pota, znači nešto što treba da bude navika koja se mora vratiti na ove prostore kako se ne bi dogodilo da samo hafizi uče Kur'an i Kerim uz Ramazan i na određen način da budu istaknuti i da se s druge skupine zapostavljaju a hafizi će biti odgovorni da li su podučavali učenike i imali one koji uče od njih Kur'an i da li su oživljali Kur'an učeći ga stalno u Allahovim kućama kako bi na takav način Allahov govor njihova srca odgajao i otjerivao zabludu iz regije i u mjestima gdje se Kur'an prouči gdje se više druži sa Kur'anom šetani šetanske spletke su slabije kad god je Kur'an zapostavljen narod je išao duboko u zabludu i postao od onih koje šeitan lako uzme kao plijen. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo pitanje i odgovor bude poticaj svima nama da učimo harfove, da se vraćamo Allah, Allahovoj knjizi onako kako dostoji, da razmišljajući o porukama ajeta i da u, dođe moment kad će naša srca omekšati kako bi Allahov govor učili i kako bi inša Allahu ta'ala naš iman postao jak i čvrst jer na takav način ko se druži sa Kur'an i Kerimom istinski osjeća zadovoljstvo gdje nema riječi da opišemo koja je to blagodat data robu da Allahov govor preko usana roba bude učen jer to je istinski vrelo na kome se istinske i odabrane duše napajaju i sa Kur'anom se treba najviše družiti i nema knjige koja može biti da se s njom više vremena provodi mimo Allahova govora. Zato molim Allah subhanahu ta'ala da nas poduči Allahovim riječima, da zavolimo Kur'an i Kerim i da inša Allahu ta'ala u tome nađemo ono što je lijek našim srcima.